Հարավային Կովկասում իրավիճակի մասին նորություններն ավելի հաճախ են Երևանի ու Մոսկվայի փոխադարձ Պարսավանքի մասին հաղորդագրություններ պարունակում։ Արցախում խաղաղապահ առաքելության գործառույթների կատարում, Հռոմի ստատուտի վավերացում Հայաստանում, տարածաշրջանային անվտանգություն, արևմուտքի եւ Ռուսաստանի դերը հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործում։ Քաղաքական օրակարգի այս բոլոր կետերի շուրջ տարաձայնություններ կան, բայց իրավիճակի առանձնահատուկ սրություն են ավելացնում երկու կողմից հնչող հայտարարություններն ու միմի Բոհեմյանցից պարզաբանումներ պահանջելը։ Իտալական Ռեպուբլիկին վերջերս տված հարցազրույցում Փաշինյանը մասնավորապես հայտարարել է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում չեն կատարում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած առաքելությունը, ինչպես նաև որ Ռուսաստանն ինքն է հեռանում տարածաշրջանից, դատելով այն քայլերից, որ անում է կամ չի անում։ Անդրադառնալով Փաշինյանի այդ հայտարարությանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանը գնահատում է կառուցողական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ռուսաստանյան խաղաղապահների առաքելության ձախողման մասին թեզերի հետ համաձայնել չի կարելի։ Իր անհամաձայնությունն ու բավարար բարձաբանումներն է պահանջել նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Երկու երկրների Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների առանձին ներկայացուցիչների հերակա բանավեճը լուրջ բախումների վերածվելու հավանականություն չունի, ասում է քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանը։ Նշում սակայն, որ այս գործընթացները, որոնք ընթանում են հայ-ռուսական հարաբերություններում, բավական վաղուց են սկսված, օբյեկտիվ են եւ շատ անգամ անհաղթահարելի ընթացքի մեջ են դեպի հարաբերությունների խզում մեր կառավարությունը կարող է ինչ որ արտահայտություններ իրեն թույլ տա հայտարարություններ, որոնք դուր չեն գալիս ռուսական կառավարությանը, հետո որպես կանոն չկմեղանա եւ 75 անգամ հիշեցնի, որ մենք ռաշնակիցներ ենք եւ որևէ մտադրություն չունենք խզել հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ, որ ոչ առաջին քայլը, ոչ երկրորդ որևէ իրական ազդեցություն հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա չունեն։ Սա ոչ թե կոչ է կամ արդարացնում է ոչ հետևողական քաղաքականությունը Երևանի, այլ ցույց է տալիս, որ արդեն այնքան է գործընթացը առաջ անցել, որ պետք է արդեն ավելի լուրջ է ամեն ինչին վերաբերվել, քան ընդամենը ինչ որ հայտարարությունների մակարդակով։ Սահմանային լարվածությունը ակնհայտ է։ Ադրբեջանը մեծածավալ զինտեխնիկա է կուտակել Հայաստանի հետ սահմանի գրեթե ողջ երկայնքով։ Նոր էսկալացիայի վտանգը փորձագետները հավանական են համարում։ Արմեն Հովանիսյանը չի բացառում, որ Ռուսաստանն այս շրջանում օգտագործելով Ադրբեջանին փորձում է այդ կերպ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա զուգահեռ սպառազինությունների եւ զորքերի կուտակմանը դրվում են պահանջներ եւ միանշանակ կապ կա դրա մեջ որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը խզի այսպես պայմանական արևմուտքի հետ իսկ ամենակարևորը դաթարի որևէ կերպ մասնակցել Արցախի հարցի միջազգայնացմանը վերամիջազգայնացմանը որը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի տեսակետից այնքան էլ նպաստավոր չէ իրենց քաղաքականության համար փաստորեն այդ պահանջները որ դրվում են Հայաստանի արչեվ միակ իրակ քրեական ուժը, որը տեսականորեն կարող է Հայաստանին ստիպել ընկրկել, դա Ադրբեջանի բռունցքն է։ Ադրբեջանը այստեղ օգտագործվում է որպես, ես կասի նույնիսկ ահաբեկիչ ուժ Հայաստանից որոշակի արդյունքներ ստանալու համար։ Ռուսաստանն իր մտահոգություններն է հայտնում Հայաստանի դեպի արևմուտք գնալու հավանականության հարցում, ասում է Արմեն Հովանիսյանը, նշում, որ սա պետք չէ կապել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների հետ։ Իրենց հետաքրքրում են գործողությունները, ասում է որոշ գործողություններ այդ իրենց տեսակետից իսկապես մտահոգիչ է։ Ֆրանսիայի հետ մերձեցումը մենք շուտով էլի այց ենք ունենալու Մակրոնի Երևան։ Ինչալուց եւ հնարավոր է նաեւ միաժամանակ Բաքու, այսինքն Ֆրանսիան որոշակի դերակատարություններ իր վրա վերցնում։ Մեր հարաբերությունների ընդլայնումը Միացյալ Նահանգների հետ, Եվրոպական միության հետ, Հնդկաստանի հետ, որը իհարկե արևմուտք չէ նեղ առումով, բայց լայն առումով արևմուտքի հետ շատ ինտեգրված երկիր է։ Այդ ամեն ինչը մտահոգություն է առաջացնում, որովհետեւ այն մտահոգ զարգացումը, որ կար տարիների ընթացքում Ռուսաստանում, որ հարավային Կովկասը ամբողջությամբ դառնալու է ռուս-թուրքական համատեղ ինչ որտեղ համագործակցային, ինչ որտեղ մրցակցային վերահսկողության գոտի։ Երեք նաև հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հետ է կանչել ՀԱՊԿ-յում երկրի մշտական ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիագովին, նրան նշանակելով Նիդերլանդերում դեսպան։ Փորձագիտական շրջանակներում մի կողմից նշում են, որ վտանգ կա, որ Հայաստանն այս քայլով դուրս է գալիս ՀԱՊԿ-ից, մի մասն էլ պնդում է, որ սա պարզապես շանտաժի տար է պարունակում իր մեջ։ Արմեն Հովանիսյանը նշում է, որ անհրաժեշտություն կա ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու, պատճառները ակնհայտ են, ասում է։ ՀԱՊԿ-ն այն կառույցն է, որը որևէ կերպ չի դրսևորել իրեն 20 թվականից ի վեր դրական առումով եւ ընդհակառակը հաշվի առնելով նաեւ Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի ղեկավարների դիրքորոշումը հանդես է եկել Ադրբեջանի աջակցիոք դերում։ Եվ այդ առումով ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում դուրս գալու, բայց չեմ կարծում, որ կառավարությունը այդ ճանապարհի վրա է։ Հաշվի առնելով սեպտեմբերին անցկացվելիք հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, խաղաղապահ առաքելությունների շրջանակներում փողորձակցության բարձրացմանը տարվող աշխատանքները, Արմեն Հովանիսյանը նշում է, որ Մոսկվան Երևանի տարբեր շրջադարձներից զգուշանալու պատճառներ ունի, չնայած այն բանին, որ Հայաստանը միայնակ չի կարող դուրս մղել Ռուսաստանին տարածաշրջանից։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։